вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец летась незадоўга перад сваёй заўчаснай смерцю мяне паклікаў да сябе знаны этнограф мехась раманюк невылечна хворы ён ужо амаль не хадзіў а ягоны зазвычай усмешлівы твар распораз сцінаўся ад болю аўтар фундаментальнага альбому беларускае народнае адзенне які ёсць бадай у кожнай сведамай беларускай сям'і паказаў мне колькі яшчэ падрыхтаваных да друку фундаментальных альбомаў ён пакідае на волю нашчадкаў перад развітаннем этнограф перадаў мне одну такую кнігу якая сёння рыхтуецца да друку ў выдавецтве наша ніва кніга называется беларускія народныя крыжы сто сторонак тэксту сто аўтарскіх фотаздымкаў якія адразу пасяляюць адчуванне кроўнай лучнасці з уласнай нацыяй я думаю якую б тэму не ўздымаў этнограф михайсь романюк ці то народнага адзення ці то традыцыйных рыбацкіх прыладаў ці хоць якіх гліняных свістулек яго самога найбольш цікавіла менавіта гэтае адчуванне усялякае старотце сабранае па глухіх беларускіх вёсках вытлумачанае і выстранае в сістэму дзіўным чынам само пачынае вытлумачваць нам самих сябе і тое што творыцца вакол нас этнаграфічныя працы раманюка ўносяць у жыццё яснасць і пасяляюць у душы веру ва ўласны народ у сённяшняй вострай браме я паспрабую давесці гэтыя словы на прыкладах з новыя кнігі а а пачну з тэзы нашай леташняй перадачы пра тое што беларусы не маюць вартых помнікаў сваім культурным дзеячам бо не маюць беларускіх магіл аказваецца што да апошняга гэта зусім не так але каб пераканацца ў гэтым трэба зразумець якой непераадольную прорвай падзеленай у нас могілкі гарадскія і вясковыя на адных вясковых могілках зусім нядаўна пабываў наш аўтар зміцер бартосік нядаўна мы з сябрам апынуліся ў вёсцы дакладней у санаторыі под менскам дзе праходзіў семінар для журналісцкай браціі Порою вельмі дарэчы апынуцца зімою па-за межамі гораду, дзе такая чаканая млявасць перапыняецца адно пяціразовымі харчаваннямі, масажамі саунамі, коктейлямі білярдамі і, вядома, гарачымі дыспутамі наконт далейшага лёсу нашай шматпакутнай бацькаўшыны. У вёску я ў адрозненне ад сябра не выходзіў, Той же, апранав свой шыкоўны, у варшаве набыты строй, у якім на брудныя вясковыя вуліцы больш паходзіў на чыкагскага гангстера, ішоў у паход, як ён казаў па жывыя сюжэты. парушаючы мясцовую літаргію сваёй выкшталцонай беларускай мовай. Аднойчы яму закарціла, каб я склаў яму кампанію, ды не абыкуды, а на вясковыя могілкі. Ну ўжо там якія табе жывыя сюжэты ў парці ўсе я. Хачу знайсці беларускія магілы пачуўшы такі годны адказ я не на жарт заінтрыгаваўся нават амаль не паспрачаўся маўляў бліжэйшая беларуская магіла на вайсковых кладах у сталіцы але упэўніцца ва ўласнай праваце на свае вочы я адмовіць сябе не мог і пайшоў разам з ім хоць кажучы шчыра як жа мне хацелася памыліцца я цалкам быў на ягоным баку і не менш за яго хацеў на самых звычайных беларускіх могілках убачыць беларускамоўную магілу не народнага паэта не сябра саюзу мастакоў а над магілля з якога можна было б зразумець што пад ім пакоіцца ўсяго толькі беларус могілкі былі немалыя зусім старыя замшэлыя драўляныя крыжы можа стогадовай даўніны суседзілі з праржавелымі крыжамі нашага часу зробленымі са звычайных звараных паміж сабою водопроводных трубаў па мне чым такі сімбаль дык лепш казённы жаўнерскі абеліск уразіла мноства дзіцячых магілаў ля адной я нават расхваляваўся хлопчык володя нарадзіўся са мною ў адзін месяц і год дата смерти семьдесят першы год якраз той год да якога сягае моя ўласная памяць з выцвілага медальёну на мяне глядзеў занадта сур'ёзны для трохгадовага чалавека твар адчування радасці жыцця ад тых лічбаў і таго погляду ў мяне не паболіла. Трапляліся і багатыя магілы з гранітнымі помнікамі ды агароджамі з нержавейкі. Але ўсе пахаванні аб'ядноўвала ці ураўноўвала расійская мова. Часам настолькі пачварна вершаваная ў эпітафіях, што нават мяне крыў дабрала за невядомага нябожчыка. Пакуль я паліў ля помніка 23гадовай вельмі прывабнай дзяўчыны Ірыны, што памерла ці загінула, летась у векапомны дзень третьего ліпеня спакой могілак быў парушаны праз меру жывым крыкам майго сябра які гукаў мяне Ён знайшоў першую беларускую магілу, але што ўразіла мяне асабліва можа сапраўды першую нашу магілу з тых што захаваліся надпись на ўросламу зямлю магчыма за сто гадоў камяні расійскімі літрамі але з беларускім аканнем паведамляў што тут спачывае раба божая татяна ляхава татяна было напісана можа і несвядома але без мягкага знаку нашы пошукі яе нашчадкаў актывізаваліся і былі ўвянчаныя наступныя дзве магілы былі ўжо свядома беларускія ахайныя абеліскі іванады эмілі ляхаў С чьей инициативы? Детей и самого Ивана Павловича, пригожего советского офицера со сдымку. Да и так это важно. Коли двум подорожникам по гэтких холодных мястинах стало значно теплее. Але беларускія могілкі на гэтых магілах не сканчаліся. Калі мы задаволеныя збіраліся сыходзіць, нам трапілася яшчэ одна беларуская магіла. Ладны драўляны крыж, пафарбаваны сінюю фарбаю, за грунтоўнай агароджаю, на якім ножом былі няроўна надрапаныя беларускія словы пагіб ад фашысцкай рукі 1944 пражыў 47 кухарчык км тут ужо быў сюжэт жывы па сёння як мала оказывается нам трэба каб не пачувацца самотнымі ў сваёй мове знайсці да сваіх жывых душаў пару роднасных душаў зусім невядомых даўно зніклых з гэтага свету людзей у Я не веру в отвечное житье человечей души. Там, куда изникают наши души, не может быть молов. Але драма и мозг этой краины в том, что навод души, якие были ей отданы, не изникают ее життя назавжды. Своими могилами яны еще долго будут удельничать у ратования земли, за якую и в якую легли. До нашего сыходу. Это был Смитер Бартосик, да ему Бог дожить до глубокой старости часам мне здаецца что беларускія могілкі існуюць не ў рэальнасці а на нейкім падкоркавым узроўні ці не там сама існуе і беларуская вёска з ейным спрадвечным і жаданым парадкам магчыма так здавалася і мехасю раманюку нават тады калі ён наведваў соты па ліку вясковыя клады каб занатаваць і сфатаграфаваць яшчэ што-небудзь такое чаго няма больш ніводнага народа свету між іншым паводле вясковых надмагільных знакаў аказваецца можна вызначыць нацыянальнасць нябожчыка романюк спасылаецца на украінскага этнографа волкова які прыйшоў да высновы што паўночныя паветы валыні былі ў мінулым заселеныя беларусамі перш за ўсё гэта тычылася надмагілля у выглядзе гарызантальна пакладзенага на невысокі земляны насып бервяна з маленькім крыжом у месцы галавы нябожчыка. Містыцызм смерці ўвесь час дзіўным чынам пераплятаецца з рацыяналізмам жыцця як у народнай філазофіі, так і ў манаграфіі этнографа. Вось, напрыклад, як выяўляўся на могілках полавы падзел гэтым разам раманюк спасылаецца на сведчанне адама кіркора крыжы і камяні ставілі толькі над магіламі мужчын магілы жанчын не заўсёды абазначалі крыжамі а толькі насыпнымі курганчыкамі але затое дзе-небудзь пры дарозе на балоцістым месцы або на ручайку праз які праходзіць сцежка клалі бервяно або дошку на іх выразалі крыж чаравік або серп на асобных пазначалі і год смерти гэты звычай змушае мінака рабіць за упакойную малітву яшчэ адзін не пахісны ў сваім рацыяналізме закон гэта стаўленне вяскоўцаў да самагубцаў мехась раманюк піша магілы самагубцаў заўжды выносіліся за межы кладоў на магілах не ставілі крыжы або іншыя звязаныя з хрысціянскай традыцыяй знакі зямля над магільнага пагорка не абкопвалася і не даглядалася без магілы хаваюць толькі тых нябожчыкаў якія лічацца нячыстымі і небяспечнымі для жывых Яшчэ ад часоў паганства славяне не закопвалі ў зямлю людзей, якія наклалі на сябе руки. Іх пакідалі на зямлі і закідвалі галлём. Ідэя гневу маці зямлі, якая абразілася тым, што яе змушаюць прыняць да сябе нячысты труп загубак, выяўленая ў шматлікіх формах. Ва ўяўленні беларусаў такі нябожчык заўсёды вяртаецца назад да жывых, колькі б разоў яго не спрабавалі закопваць. Зямля, у сваю чаргу, карае людзей за знявагу і выклікае ўвесну халады і замаразкі згубныя для пасеваў сам абрад заўсёды каштоўны і велічны сваёй дакладнасцю яго нельга парушаць гэта інстынктыўна адчуваюць гарадскія кабеты якія прыязджаюць на пахаванне ў вёску або нават і ў горадзе раптам жанчына замітусіцца прыгадаўшы аднекуль што трэба захінуць люстэрка або што нельга каб труну нёс падлетак блізкі сваяк нябожчыка найчасцей такія дарыўкавыя веды паходзяць з фільмаў або нават з анекдотаў і нічога агульнага з абрадам не маюць. Аднак самое жаданне хоць якіх правілаў у важным акце пахавання я назіраў не раз. Вось жа кніга мехасяра манюка гэта калі заўгодна і параднік для беларуса на невясёлую часіну. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Такім чынам беларускія магілы ёсць нават калі на іх нічого не напісана ні на якой мове але побач з гэтым адкрыццём этнаграфічная праца мехасяра манюка беларускія народныя крыжы прымушае задумацца пра іншае ананімнае з'явішча якое стало ў беларусі настолькі пашыраным і непрыкметным што яго можна назваць бытавым я маю на ўвазе вандалізм разбурэнне магіл некалькі красамоўных фактаў пра гэта занатаваў сергей харэўскі аднойчы ў біяграфіі байрана я прачытаў пра тое як паэт піў віно з паляраванага чэрапа, чым прыводзіў вусцішнае захапленне сваіх юных сяброў. Чэрап быў выцягнуты з старога кляшторнага пахавання і належаў невядомаму манаху. Яшчэ даўней гэтак рабілі гуны ды манголы, якія не выклікалі ніякай сімпатыі. Цяпер я страціў сімпатыю да байрана. Дарма, што пасля прывід маніха ўсё жыццё пераследаваў паэта. Не ведаю, ці асуджалі байрана, за гэта ягоныя сучаснікі выхадка з раскіданнем чужых магілаў пабляклана для ягоных пазнейшых грахоў але мае суайчыннікі заўсёды пагарджалі гэткімі людзьмі гэткія людзі заўсёды былі чужыя нават калі нехта са сваіх рабіў падобнае людзі імкнуліся спіхнуць грэх на чужых тых хто выварочваў крыжы рабаваў скляпы рабушыў магілы абавязкова мусіў быць чужым нібы той гун з усходу зазвычай такое прыпісвалі меліаратарам геолагам альбо вайскоўцам напрыклад у вучыне савецкія памежнікі разрабавалі пахавальню караля панятоўска з каралеўскай труны жонкі савецкіх афіцэраў зрабілі начоўкі памяць пра тое дзікунства і да сёння абурае мясцовых жыхароў недалёка каля вольны у гаіна пагорку стаяў тузін каплічак пахавальняў колішніх тутэйшых арандатараў у 70-е прыйшлі геолагі, выпрабоўвалі зрыўчатку на гэтых капліцах. Пасля той що з даследчыкаў нетру пахваляўся здабычаю. Калечка пярсцён, клумцужок. Пад койданавым у прадмесці пры магілля у 1977 годзе брыгада зменску знішчыла могілкі з радавым цвінтарам кастравіцкіх, на якіх была капліца святого станіслава. Цудам ацалела толькі магіла пісьменніка каруся каганца Карла Кастравіцкага, на якой 88 замест знішчанага помніка паставілі новы. Мой сябра Жухавічу, што пад міром, неяк захацеў паказаць няпанскія магілы ў старасветскім парку. Яму карціла пахваліцца рупплівым стаўленнем сваіх землякоў да чужых крыжоў. Але мы знайшлі тыя магілы павывернутымі. У вёсцы нам распавялі, што гэта ўчынілі тыдзень таму дзеці вайскоўца з баранавічу. Гэтак прападалі крыжы па ўсёй беларусі. Аднойчы разам з аднакурснікамі па мастацкай вучэльні я быў на бульбе у сіповіцкім раёне. памятаю, як мы натрапілі на вялікі драўляны крыж пры сцежцы в зацішным куце бедных зарослых могілак. Замшэлы дубовы крыж быў падпяразан расшытымі фартухамі. Для нас, юных мастакоў, гэта быў таямнічы сюжэт. Магутны сівы крыж засені вербалозу, спавіты рукатворны бел-чырвона-белы кужар. Нехта з моихх аднакурснікаў не ўтрымаўся ўсё ж такі зняў найбольш прыгожы фартушок з вышываным пунцовым крыжам. На наступны дзень да нас прыйшлі старыя кабеты і папрасілі вярнуць усё на месца. Хлопец калекцыянер гэтак і зрабіў, аура таямнічасці і ўзнёслая сур'ёзнасці не пакідала яму выбару. Скарыла таксама танальнасць, у якой паўшэптам гутарылі з намі сялянкі. У іхных вачах мы, што цікавіліся старымі здабыткамі, былі амаль хаўруснікамі. Супраць каго? Гэта высветлілася праз год, калі мы зноў патрапілі ўсіповецкі раён. Крыжа на месцы не было. Старшыня калгасу людзі казалі родам з волгі що ж вывернуў крышы спаліў маўляў моладзь са сталіцы прыязджае што бачыць чамусьці у нас сталічная моладзь пасля гэтага засталося адчуванне правіны нейкая істотная повязь паміж намі і тутэйшымі людзьмі была парваная а яшчэ ніхто з нас мастаку недаўмеўся замаляваць той памятны крыж за савецкім часам тэма смерці чалавека і дачыненняў жывых з памерламі увогуле выпадала з беларускае мастацтва. Выключэнне ваенная тэма, якая сцвярджала патасць неумеручасці, але смерць на вайне не натуральная. Беларускае савецкае мастацтва ў двадцатым стагоддзе адмаўляла натуральны чалавечы скон. Гэтая тэма не трапляла ў шкалу каштоўнасцю будаўнікоў светлае будучыня на зямлі. Гэта быў Сергей Харэўскі. Ягоная апошняя выснова прымусіла мяне сходу згадаць фрагмент з нядаўна чытанага эсэ Уладзіміра Арлова. Гадоў 20 таму так званае беларускае тэлебачанне любіла круціць задушэўны фільмец з геніяльным пасажам пра тое, што ў юным горадзе вялікай хіміі Наваполацку жыццё гэткае светлае і шчаслівае, што нават няма могілак, бо людзі папросту не паміраюць. Пакуль яшчэ маладыя, а таму, маўляў, пераможа камунізм і не выключана савецкія вучоныя раскрыюць таямніцу вечнага жыцця. Не ведаю, чым паілі і ў якіх лазнях парылі стваральнікаў жыццесцвярджальныя стужкі, але добра памятаю, што на зялёнай выспе справа ад дарогі на полацах, дзякуючы вялікай хіміі тады ўжо ляжалі пад бярэжанымі двое маіх аднаклясснікаў. А яшчэ я згадваю, як у рамане владимира караткевича чорны замак альшанскі гулялі ў футбол чарапамі у адама глёбуса гулялі школьнымі глёбусамі, якія ад гэтага нагадалі аўтару чарапы. Ды ці мала такога згадваецца. Мабыць, тэма вандалізму гэта сапраўды адна з чырвоных нітак беларускай літаратуры у адрозненне ад тэмы смерці, якой за савецкім часам не існавала. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец нагадаю што ў сённяшняй перадачы гутарка ідзе пра новую кнігу мехасяра манюка беларускія народныя крыжы зусім нядаўна за сяброўскай бяседай зайшла гутарка пра царкву зрэшты не ўпершыню размова як заўсёды круцілася вакол выбару канфесіі ось разважалі мае сябры ёсць сапраўдная патрэба звяртацца да бога але ні ў касцёл ні ў царкву ісці не хочацца ну не сваё гэта і потым успрымаюцца тыя установы станоўча ці адмоўна але як з'явы культуры а не як тое што сапраўды мае дачыненне да твайго бога прызнацца раней я ахвотна удзельнічаў у такіх дыспутах бо мне таксама як той казаў хацелася а не маглося а цяпер я раптам прыгадаў тых гарадскіх цётак якія ў хаце нябожчыка імкнуцца ўсё зрабіць правільна ды не ведаюць што як Цяпер я маўчаў, бо ўжо прачытаў апошнюю кнігу Мехася Раманюка і пытанне пра сваю канфесію ператварылася для мяне ў адказ пра свой космас і тую кроўную лучнасць, пра якую я казаў на пачатку. Рэч у тым, што вясковыя беларусы даўно знайшлі свой адказ на пытанне нашай спрэчкі. І заўсёды ў іх атрымліваўся сімбіёз паганскіх і хрысціянскіх традыцыяў свая царква могла быць і проста крыжом пры дарозе пры крыніцы або нават на цвінтары романюк піша чалавек дзеля спаўнення мары ці пажадання звяртаўся не да абраза ў покуці хаты ці храме а да крыжа ў адкрытай прасторы абракальныя крыжы невысокія яны ўяўлялі вобраз фантастычнага боства паганскага ідала вялікая колькасць тканінаў а патрапеяў на іх ніколі не аднаўлялася Таму за дзесяцігоддзі крыж ператвараўся ў белую піраміду. У ім найменш выяўленая хрысціянская ідэя. Крыж выступае хутчэй у якасці каркаса для ўскладання тканінаў. Такія фантастычныя і чамусьці вельмі зразумелыя кучы палатна сярод поля або панад возерам раманюк па-мастацку зафіксаваў на фото. Але апатэозам свае царквы выступаюць у кнізе прошчы. У салігорскім раёне існуе прошча царковішча своеасаблівы крыжова-аброчны мемарыяльна-паганскі комплекс. У сасновым барку на невялікім узвышчы паляна, на якой укапана 10 розных па вышыні прапорцыях і дэкаратыўных запілоўках крыжоў. Увітыя белымі палатнінамі ручнікамі і спавітыя фартушкамі крыжы ўражваюць манументальнасцю і таямнічасцю, падабенствам на фігуры людзей, апранутых у белыя строі. Паводле легенды, царковішча ўзнікла на месцы ці то царквы, ці то цэлага манастыра. Калі скажуць, тут манастыр быў, і крыжы пастаўленыя ў алтарнай частцы, а ў месцы, дзе была каплічка, расце дуб, яго падпаясвалі фартушкамі. На крыжы і дрэвы абракаліся белымі палатнінамі. Ім пакланяліся, каб пазбавіцца ад хваробаў і атрымаць жаданае. Прывядзем аповед зінаіды галаватай. Вось гэты маленькі хрэсцік паставіў дзядзька ігнат, бо яго жонка не магла зацяжарыць. Яму ўсё адно, што хлопчык ці дзяўчынку прыдбаць. Пасля многія жонкі прыбіралі крыжы фартушкамі, ручнікамі. Людзі збіраюцца тут на міколу, спаса, вялікдзень, ставяць на рукі, это гарызантальныя канцы крыжа. Свечкі апранаюць фартухамі, завіваюць ручнікамі, абразкі паднаўляюць пеўчыя спяваюць духоўныя песні, а хто моліцца Богу. Шчыра кажучы, такія факты ўражваюць не менш за якія-небудзь стоды з выспы вялікадня не хочучы інтрыгаваць слухачоў, але адно з-за браку часу заўважу, што такіх фактаў у новай ілюстраванай манаграфіі мехасяра манюка шмат. Як і папярэдні фундаментальны альбом пра народнае адзенне кніга беларускія народныя крыжы вартая таго, каб патрапіць у кожны беларускі дом. Вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі і зміцер Бартосік. Прадюсер у празе Сергій Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Тубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.